Pielikums Uzruna kursa priekšvakarā Štutgartē 1919. gada 20. augustā. Šovakar jāpasaka tikai kaut kas ievadošs. Valdarvas skolai ir jābūt patiesam kultūras darbam, lai sasniegtu mūsu tagadnes garīgās dzīves atjaunināšanu. Mums jārēķinās ar pārvērtībām visās lietās. Visa sociālā kustība galu galā sakņojas garīgajā – iekavās. Sociālā kustība galu galā ir atspoguļota garīgajā, iekavas ciet. Un skolas jautājums ir viens apakšnodalījums lielajos garīgi degošajos mūsdienu jautājumos. Pie tam Valdavas skolas iespējai ir jātiek izmantotai, lai iedarbotos reformējoši revolucionāru skolu sistēmā. Šī kultūras darba izdošanās ir ielikta jūsu rokās – Ar to jūsu rokās ir nodots daudz, lai darbotos līdzi, rādot piemēru. Daudz ir atkarīgs no tā, lai šis darbs izdotos. Valdorskola būs praktisks pierādījums antropozofiskās pasaules orientācijas ietekmes spēkam. Tā būs vienota skola tajā ziņā, ka tā ņems vērā vienīgi to, lai audzinātu un mācītu tā, kā to prasa cilvēks, cilvēka vispārējā būtība – Mums viss ir jāpakļauj kalpošanai šim mērķim, bet mums ir nepieciešams slēgt kompromisus. Kompromisi ir nepieciešami, jo mēs vēl neesam tik tālu, lai īstenotu tiešām brīvu rīcību. Valsts ar priekšrakstiem prasa no mums sliktus mācību mērķus, sliktus noslēgumu mērķus. Šie mērķi ir iedomājami sliktākie, bet tos iedomājas par pašu augstāko. Politika politiskā darbība no šī brīža izpaudīsies tā, ka tā apiesies ar cilvēku šablonveidīgi, ka tā daudz tālajošāk nekā jebkad mēģinās cilvēku iespītēt šablonos. Ar cilvēku apiesies kā ar kādu priekšmetu, kuru jāraustais diedziņiem un iedomāsies, ka tas nozīmē iedomājami lielāko progresu. Tādas lietas kā audzināšanas iestādes ierīkos – neliederīgi un iespējami augstprātīgi. Piemērs un priekšjausma tam ir Krievu bolševistisko skolu konstrukcija, kur ir patiesa kapsēta visai īstai mācīšanas būtībai. Mēs iesim pretī sīvai cīņai, un tomēr šis kultūras darbs mums ir jādara. Pie tam ir jāsaskaņo divi pretrunīgi spēki. No vienas puses mums ir jāzina, kas ir mūsu ideāli, un tomēr mums ir jābūt arī pakļāvībai – pielāgoties tam, kas būs tālu no mūsu ideāliem. Kā saskaņot šos divus spēkus, tas katram atsevišķajam no jums būs grūti. Tas būs sasniedzams tikai tad, ja katrs no paša sākuma ieguldīs tajā visu savu personību. Tādēļ mēs iekārtosim skolu nevis atbilstoši valdībai, bet gan atbilstoši pārvaldei, un pārvaldīsim to republikāniski. Patiesā skolotāja republikā aiz mums nebūs atpūtas, spilvenu rīkojumu, kuri nāk no rektorāta, bet mums jāienes, iekavās, jānes mūsos, iekavs ciets, tas, kas dod mums iespēju, kas katram no mums uzliek pilnu atbildību par to, kas mums ir jādara. Katram pašam jābūt pilnībā atbildīgam. Aizstājēji rektorāta vadībai varēs radīt ar to, ka mēs rīkojam šo sagatavošanās kursu un šeit izstrādāsim to, kas skolu padara par vienotību. Mēs kursā izstrādāsim vienotību, ja strādāsim tiešām nopietni. Par kursu var paziņot, ka tas saturēs pirmkārt nepārtrauktu vispārējo pedagoģisko jautājumu iztirzāšanu. Otrakārt, diskusijas par svarīgāko mācību priekšmetu speciāli metodiskiem jautājumiem. Treškārt, sava veida semināru darba par to, kas būs mūsu mācību uzdevumi. Mēs izstrādāsim šādus mācību uzdevumus un liksim tos lietā disputu vingrinājumos. Katru dienu priekšpusdienā mums būs vairāk teorētiskais un pēcpusdienā tad seminārs. Tātad mēs sāksim no rīta deviņos ar vispārējo pedagoģiju, Tad 10.30 būs speciāla metodiskā apmācība un pēcpusdienā no 15. līdz 18. semināru vingrinājumi. Mums pilnībā jāapzinās, ka jātiek paveiktam lielam kultūras darbam visos virzienos. Mēs negribam šeit Valdorf skolā ierīkot pasaules uzskata skolu. Valdorf skolai nav jābūt pasaules uzskata skolai, kur mēs bērnus pēc iespējas – piebāztu ar antropozofiskajām dogmām. Mēs negribam mācīt nekādu antropozofisku dogmatiku. Antropozofija nav mācības saturs, bet mēs tiecamies uz antropozofijas praktisku pielietošanu. Mēs gribam to, kas ir iegūstams antropozofijas jomā, pārvērst īstā mācīšanas praksē.